sa povodom i dobrim razlogom. Dobroveče, 33. kupek po redu, prvi u ovoj godini, prvi na NoFM radiju. Nije nas bilo jedno tri nedelje, možda i više, ne znam, nisam sad baš tačno ni brojao. U svakom slučaju, kao što rekao, Luna sa dobrim povodom i Luna sa dobrim razlogom, naime Slobodan Tišma, koji je i pevao i u Luni i u Lastradi je juče, je li tako, dobio Ninovu nagradu. Koliko je ta Ninova nagrada danas zapravo nagrada koja bi se trebalo veseliti, ne znam, ali u svakom slučaju ovo zaslužuje makar osvrt sa Lunom, a osvrnut ćemo se malo više i o Ninovoj nagradi u toku emisije i to sa još jednim dobitnikom Ninove nagrade. Kao što sam najavio, gošt, gošt današnjeg kupeka je Vladimir Arsenijević. Vladimir Arsenijević takođe sa povodom i sa dobrim razlogom. E, pričat ćemo o knjigama za slušanje. Jedan projekat koji je on nedavno pokrenuo i do sada su objavili nekoliko knjiga knjiga, konkretno njegovu knjigu u potpolublju, objavili su Jovana Jovanovića Zmajaču Poglavce iz Kutije, Srđana Valjarevića Komo, Predraga Lucića Filter Jugoslavija, Danilo Kiš, grobnica za Borisa Davidovića, ima tu još nekih noviteta o kojima ćemo pričati u toku emisije. E, inače, verovatno znate da su ove knjige koje sam naveo, da su ih čitali možda naši najpoznatiji glumci uh, Miki Manelović Nikola Đuričko hm, Raša Popov Raša Popov nije glumac mada ga možda neki kao klinci da, kao klinci dok smo bili takvoga i pamte kao Rašu pronalazača da uh, e, hekupek at gmail.com je mail na koji možete već od sada da pišete uh, prvih troje koji se jave i koji napišu <laughs> makar dobro veče ili nešto slično ili što god poželite, dobit će kodove za neku od knjiga za slušanje, pa možete da uživate u gradskom preozu, u šetnji gradom, dakle, apsolutno nije bitno da li ste u Beogradu ili ne znam nije u kom drugom gradu, širom ove naše lepe planete. Da ponovim još jedan put, thekupek at gmail.com Od sada pa nadalje i u buduće, naredna dva sata. Šta je još danas mm, <laughs> aktualno, kako bi rekli? E, prošlih dana je, odnosno u prošlom kupeku je gošća bila Daniela iz Zrenjaninskog klupčeta, sada nažalost već bivšeg. Pričali smo o aktivizmu, odnosno o omladini koja je, mm, da kažemo, okupirala. Zapravo, ušla u kasarnu dr. Archibald, Archibald Rice, <clears throat> izvinjam se, u Novom Sadu, e, međutim, čudo je trajalo svega tri nedelje i pre nekoliko dana vojska je ušla u objekat i ispraznila ga. E, dolazi nam TBF u Beograd, verovali vi ili ne, i to nakon ne znam nija koliko godina, dakle bend koji po Hrvatskoj puni dvorane od po 10-15 hiljada ljudi, ovde nadamo se da će napuniti barem upola dom omladine. E, tako, za početak ja mislim da je bilo sasvim dovoljno priče, hajde da poslušamo kako zapravo zvuči vladino potpalo Anđela, ja i još neko na čije se pojavljivanje čeka. Anđela je ušla da me probudi tek pred večeru sa stomakom do zuba. Po odmakloj trudnoći žalila se često na gasove i gorušicu. Po tri puta u toku jednog jedinog sata bilo je u stanju da piški. Sedeo sam na ivici kade čekajući na svoj red dok je ona raskrečenih nogu neusmerenim zlatnim lazom dobovala po emajliranoj utrobi WC šolje. Ne pomerajući se, rukom je stručno ispipala butine podnadula od silne vode. Kada je napokon ustala i u jednom potezu, uprko s isprečenom stomaku, navukla gaćice koje su je skliznule do kolena, rekla je kao da se baš sve uklapa. Rim. Čitovo anđelino lice blistalo je u tom času loše centriranim prekorom. Možda je trebalo da se iznenadim, ali imao sam već slično iskustvo. Godinu dana ranije, u sred Rima, dok smo odbrojavali drugu nedelju medenog meseca, zatrpana razglednicama i poštanskim markama koje je upropastila prosuši preko njih punu šolju tople čokolade. S istovetnim prekorom na licu izgovorila je London. Potom smo, sećam se toga tako dobro, kružili beskrajnim gradom ruku pod ruku. Siguran sam da je Anđela imala samo da je želela toliko toga da pronađe za sebe u Rimu. Samostane okružene rajskim vrtovima u kojima bujaju palme i pomoranđe, razmeštene po brdašcima sa kojih se vidi čitav centar prastare varoši. Spletove ruševina u kojima se ogledaju protekli vekovi, pocrnela stepeništa na kojima koraci jezovito odzvanjaju, uske vlažne ulice, ogromne komplekse vila s dvorištima punim čempresa i pinusa, paklene septembarske vrućine, tunele 1600 crkava, renesansne kupole što sjakte na prepodnevnom suncu, Puzavicama obrasle terase luksuznih stanova u potkrovljima na kojima se izvaljeni sunčaju tamnoputi crnokosi muškarci. Sokake u kojima se prodaje samo pribor za crkvene obrede. Mitre i sva ta nevjerovatna odeća, kamene anđele sa isukanim sabljama, moderne konkubine na motorima, obeliske na slonovima i najzad katakombe. Kapelice ukrašene iskrckanim kostima kapucina ali Anđela je sve u svemu i po končanju medenog meseca ostala ravnodušna ili čak pritajeno razočarana Rimom. Jedino što je uistinu očaralo tamo, čini mi se, bila je jedna knjižara, prašnjavo malo mesto nezdravog mirisa, gde je iskopala prastari London Street Finders s retučiranim fotografijama znamenitosti u prilogu i satima ga milovala zaljubljenim pogledom. Izgovorivši Rim, prkosno i s jednim posebnim značajem pustila je vodu. Mlaz je, pored dva navlažena papira, odneo i deo moje zlovolje. Oko nogu mi se motao faraon, anđelin mačor. Šutnuo sam ga kriomice. Anđelu bi to svakako razbesnelo. Pošavši za suprugom kao verna životinja, onako kako to faraon radi kad je gladan. Komplikovanom putanjom kroz hodnike i trpezariju sve do kuhinje. Tek je tamo, pristavljajući vodu za čaj, Anđela rešila da razradi u kupatilu otvorenu temu. Danas sam nešto razmišljala, rekla je, vezujući kosu. U stvari, super nam je bilo u Rimu, a? Uopšte i ne moramo u Njujork. Nas dvoje i bebica, zamisli. Sasvim bismo lepo živeli u Rimu. A i bliže, kapiraš. Beograd ju je naprosto iscrpljivao. Tog pre podneva, dok je tramvajem broj 7 putovala ka bloku 45 kako bi obišla roditelje i svog lekara, bila je prinuđena da sklanja pogled sa svih tih groznih saputnika koji su je okruživali i stiskali sa svih strana. Nije naravno želela da gleda ni kroz prozor, kako se ne bi suočavala sa teheranskim panoramama Novog Beograda, pa se radije predala tekstu knjige koji sam joj neoprezno preporučio kao sjajnu GSB štivu. Možda je trebalo malo više da mućnem glavom, ali tražila je nešto veselo i odabrao sam Rableovog Gargantu i Pantagruela, duboko uveren da ništa ne može biti veselije od tog jezovitog žitija. Ispostavilo se međutim da je Anđeli taj tekst bio teško razumljiv i u ostalom dosadan. I tako sam na koncu u kuhinji sa kašičicom čaja u ruci postao glavno optuženi za sve što je tog pre podneva izvređalo njen pogled. Za baburaste nose saputnika i za lošu arhitekturu, za spržene međuprostore i za renesansni humor. Međutim, na optužbe nisam uzvraćao. Suzdržavao sam se. Bio sam u stanju da razumem anđelinu iracionalnost. I onako ću se sa osjećajem krivice već nekako izboriti, sam sa sobom. A ona koliko goda da piški, toliko i plače. Valjda je to od sve te vode po butinama ili je sedmi mesec zaista teško prebroditi, ali sve će neprijatnosti znamo nestati kada se Anđela nađe na cilju tog iscrpljujućeg putovanja s predivnim zamotuljkom u rukama. Nasuo sam čaj u šolje, mleko u finu keramičku posudu koju nam je moja majka darovala prilikom anđelinog useljenja u Molerovu, iznao sam šećer. U sve to ponudio sam i jedan osmeh pomirenja. Odvratan je Beograd potvrdio sam. Moguće da je i Rable dosadan. Pa iako nisam tako mislio, koga briga. Govorio sam to iz pažnje prema Anđelinoj novoj osetljivosti. Rešen da se prepuštam, primajući svu krivicu na sebe, hraneći se njome. Koga u ostalom boli uvoza Rableja? Bio sam odlučan da se ako treba satima oblizujem pod kapom krivca u kažnjeničkom uglu našeg braka. Samo da se Anđela ne sekira bez razloga. Malo smo skratili Đurička potpoljublju, pošto traje skoro pa 8 minuta, knjiga traje i puno duže, a vlada, odnosno Vlajsa, kako već ljudi vole da ga zovu, a pretpostavljam da i on voli tako da ga zovu, je ovde u studiju. Ćao, Vlada. Ćao, ćao. <laughs> da ti malo približim samo ovo. Ajde, evo. Evo, poslušali smo jednu od knjiga Reflektora, ovaj, i to tvoju knjigu. Mm. Kako si se osjećao kad si čuo Đuričkovo izvođenje tvoga dela? Pa, pazi, meni je Žuričko i pao na pamet. Kada, dakle, mi smo bili odlučni da nađemo neke prirodne veze između onog eh, glumca koji će čitati i same knjige. A Đuričko je u onoj predstavi u Potpolublju koju je tamo 95. 6. Ovaj postav, bilo postavljeno Jugoslovenskom dramskom, glumio jedan lik Lazara, mm -hmm. tog nesrećnog brata te junakinje Anđele koji gine tamo negde kod Vršadina. Uh, ovaj, na frontu i onda oko toga se mota i petlja cela ta drama i tragedija u knjizi. Ovaj. I nekako u samoj predstavi je bila predstavljena cela ta generacija koja je sad već praktično naš neki glumački mainstream. Mislim, Gogovac je bio tu, Anita Mančić, e, tako razni ljudi. I Đuričko, ovaj, e, i onda sam pomislio kako bi nekako njegov glas koji je tako ima nečeg onog običnog. Ja sam uvek zamišljao da taj protagonista je praktično oni neki manje više taj beogradski evrimen, mislim, ne u onom nekom glupavom smislu, nego iz tog nekog, ajde sad već je ta reč urbano dobila sve svoje grozne <laughs> konotacije, ali tako neki eto, eto, eto, uh, prosečni urbani mladi čovek kao i neko mi taj đuričko glas imao, imao nešto od toga on nema onu pretranu tvrdu dramu, ni oni kao tamo Ljuba Tadić, mislim, pa sad sve da, da čita reklamu za, ne znam, ono sredstvo za proliv delovalo bi kao, kao Šekspir, znaš i to, nego priča onim normalnim beogradskim, ovaj, onim, onim čak i malo viš, višim tonom, malo blazirano i razvučeno, tako da mi se činilo da je to jedan odgovarajući glas, da kažem, za tu knjigu i bilo mi je jako zabavno da ga slušam. Meni je uvek onako interesantno, valje kao svakom pisu, kada se tekst otridne, pa ga ili čita neko drugi, interpretira, a tek kad ga glume i <laughs> tako dalje, onda obično pustiš suzicu. <laughs> Pre nego što nastavimo o, ovaj, dalje da pričamo o knjigama, za slušanje, o, e, ti si spominjao između ostalog, jeli, da je predstava bila jugoslavenskom dramskom predstava je dobila 95. godine, jeli, i starinu, ja nagradu na starinom po, pozoru, a jedan od glumaca je glavni glumac koji je takođe dobio nagradu, otišao u mm. manastir. Mislim, to je jedna zanimljiva priča ovaj, koja je vezana i, i, i, i uopšte za temu u potpolublju. Prosto Gomilu toga se otvorilo. Da, to je reč o Raskolu Puloviću, koji je zaista tih godina predstavljao onako najveću mladu nadu ovaj, među tim, tim mladim glumcima i on je zaista nosio onaj jedan onaj neuhvatljivi kvalitet, ljudi to zovu faktor X, kao ne znaš ti šta to sad on dodatno ima, ali brat, ima. Jel, I ovaj, to se jako, jako osjećalo. On je glumio ulogu Vanje, dakle, tog prijatelja pripovedačeva koji se pojavljuje relativno kasno u knjizi, a i u, a i u predstavi. I stvarno mu je bilo dovoljno 5 do 7 minuta, mislim, nekog ludovanja tamo na stage-u, ovaj, da zaista čak i ugrozi onako dva sata truda svih <laughs> ostalih glumaca i ljudi su masovno izlazili ovaj, sa te predstave potpuno fascinirani ovaj, uh, uh, dakle, njegovim tumačenjem te uloge, a on je u to isto vreme ovaj, svirao u bendu Kanda Kođe i Nebojša. To kao da se još, do, još više zaboravilo. I znači imao je dve, Kanda Kovač i Nebojša su u tom trenutku zaista bili nekako vrh te, te beogradske scene i nešto isto opet u tom zvuku je opet bilo ne, nečeg neuhvatljivog što je jako, jako odgovaralo senzibilitetu ljudi a, koji su učestvovali na onim demonstracijama protiv Miloševića i tako dalje i na izvestan način to, to je bila muzika tog, tog tih, tih, tih kretnji jel, ove, i svega toga i nekako sam imao utisak uh, da, naravno, prvo kada sam ga upoznao, vidio sam da je on uh, jako, jako jedna senzibilna, treperava osoba i da, da to se in, intenzivno osjećalo, pa sam ja odmah u startu pretpostavljao da ta obična svakodnevica ne može biti baš prijatna njemu i da je puna velikih napetosti, tako da on vrlo, vrlo brzo nakon toga on je dobio nagradu Zoran Radmilović za naj, najbolje glumačko ostvarenje, što je onako nešto što se baš ne daje tako lako kao je mladom glumcu za jednu od njegovih prvih uloga ovaj, Kanda Kođi Neveša su imali uspeha, znači oni je doživljavao velike uspehe na dva plana i ja mislim da je sve to njega zapravo dodatno poteralo u taj, u taj manastir i sad ja ne znam dalje njegovu sudbinu, ali koliko znam on je još uvek valjda tamo negde na... Mislim da je u Dečanima, da, dečanim, kao Patacilarion. Jeste, tako duhovna, Mislim, da. ja, ne, ja, ja, ja sam zaista apsolutni ateista, mislim, ja, to, mislim, ali ja nemam ništa protiv nečije religioznosti i mislim da je to u redu, svako bira, bira mislim, svoj odnos prema životu i stvarnosti. Sve bilo krivo, jer imao sam utisak, a sad bez namere da opet kažem vređam nečije odluke, ali imao sam utisak da toliko mnogo ljudi može da bude monah, recimo, a da malo, malo ljudi ima te dvostruke talente tako izražene na način na koji ima Rasko Lupulović i da smo izgubili jako dobrog muzičara i praktično vanredno dobrog e, glumca, pa eto, dobili smo neko tamo, kako se to kaže, svešteno lice. Mhm. po meni nije, nismo dobro prošli, jel? Ali mislim da to ne veze ni sa njim, ni sa ničim, nego da to ima veze naprosto sa tim vremenom koje nas je usmeravalo tako na različite načine. I verovatno smo živjeli u nekoj drugoj realnosti, pretpostavljam da bi njegove odluke u životu bile nešto drugačije. Da. Ok, vratit ćemo se uh, na, u potpolublju malo kasnije kada budemo pričali o Ninovoj nagradi. Mhm. Sad ćemo da nastavimo razgovor sa onim šta je reflektor do sada objavio? Pa dobro, mi smo ovaj, e, dakle, u taj rad oko izdavačke kuće Reflektor krenuli pre nekih godinu, sad godinu i po dana otprilike i ovaj, tokom čitave prve godine smo zaista radili na uh, pripremi svi, svih elemenata koji su potrebni da bi jedna kuća stala na noge i krenula da, da funkcioniše. To je bilo toliko kompleksnije ovaj, što smo mi bili odlučni zapravo da se bavimo elektronskim formatima. Znači da ni u jednom trenutku mi ne izlazimo van domena virtuelnog nego da, da proizvodimo elektronske formate, da ih prodajemo isključivo preko interneta i da na taj način vršimo komunikaciju sa publikom. U tom smislu smo znali da mi moramo na neki način da opkoračimo to globalno tržište, ali da iz njega ekstrahujemo <laughs> samo onaj deo globalnog tržišta koji razume taj naš mali jezik ili te naše male, male jezike. Onda smo na kraju shvatili da je ipak neophodno biti u knjižarama, jer a, okreni obrni, makoliko se ovaj, proširio a, a, broj, a, dakle, mesta na kojima se ljudi informišu, a, ipak je knjižara u svemu tome jako ključna za, za ljude koji čitaju. Ovi, ovaj, pa smo onda odlučili da, da štampamo te jako interesantne nosače zvuka, ovaj, dakle te drop kartice na kojima se nalazi taj, taj elektronski zapis ovaj, sa našim knjigama i koje se mogu kupiti u knjižarama i posle kući na internetu, dakle tako što se upiše kod koji se nalazi na grep grep polju na drop kartici i se preuzme sadržaj dakle sa našeg sajta na internetu. To je zgodan nosač, uh, uh, jer mislim CD je već po meni jako, jako zastareo nosač i malo ljudi uopšte više koristi CD-ove, uglavnom spakuju sve što imaju na hard disk i puštaju odatle. Uh, i uh, kada smo razmišljali zašto neki od ranijih pokušaja u regionu da se radi jedno sistematsko izdavanje, izdavaštvo audio knjiga nisu uspeli, shvatili smo da je reč o tim uh, preteškim, preglomaznim i zapravo suštinski nemodernim formatima. Uh mhm. -huh. Ja znam u Hrvatskoj recimo sjajan projekat Mustafa Nadarević čita uh, a, Sarajevski Malboro, Miljanka Jergović. Mislim, stvarno zvuči fantastično. A kad shvatiš da je to na 9 CD-ova, mislim, a onda još kada negde tamo u hodu izgubiš treći i sedmi, razumeš, šta si onda uradio? Ili kad ono, ga polomiš. Ne ili ti se polomi, dete ti tamo nešto škraba po njima, ono, flomasterom i tako dalje ili sediš u kolima ili ne znam već gde, jer ljudi obično to čitaju u trenucima, statistički je to dokazano, dakle to čitaju uglavnom a, više obrazovani ljudi, profesionalci koji a, a, vredno i teško rade <laughs> da bi izdržavali svoju porodicu i dugo putuju do posla i od posla kući i uglavnom knjige slušaju u kolima ili slušaju u javnom prevozu ili eventualno slušaju u teretani, mislim, ili dok džogiraju, ali u svakom slučaju sve no, vreme nisam baš siguran da rade... da će ovaj slušati u teretani, ovaj... Pa ali... Pa dobro, <laughs> sada. Ali... ima knjiga i knjiga. Pa ima knjiga i knjiga, i to što kažeš. Ovaj, ali, eh, hteo sam da kažem, uvek su tim ljudima zapravo, telo im je zauzeto. Mislim, voze, Znači, ne može on vaditi na svaki 15 minuta neke CD-ove i stavljati nove, mislim, to, to, to ga smara. Tako da kartica je jedan jako, jako kompaktan, jako ekonomičan, praktičan i po meni jako lep uh mhm. -huh. ovaj, eh, nosač zvuka i mi smo se sa time pojavili u knjižarama u Srbiji, a paralelno ovaj, razvijamo prodaju i u regionu i e, mrežom zastupnika trenutno u Austriji, Kanadi, najme u nemačkim zemljama, Kanadi i Italiji, ovaj, radimo na razvoju prodaje u tim zemljama i onda ćemo lagano to da širimo u onoj meri u kojoj nama na uopšte naše infrastrukturne mogućnosti dozvoljavaju. Uh mhm. -huh. e, jako je zanimljiv sadržaj, odnosno knjige koje ste odlučili da elektronizujete, kako bi to već rekao. Mm. Pa dobro, mislim, nismo mi tu sada nešto jako mnogo mudrovali, naprosto smo se vodili sobstvenim nosom, jel, mm. ovaj, pratili ono što je naš senzibilitet, neki načelni, a i takođe, um, uh, uh, ajde da kažem, ja od 2000. godine zaista sam neprestano unaokolo po regionu i jako, jako mnogo sarađujem na različite načine uh, sa tom scenom, dakle, tih sada, evo već je to skoro pa mainstream, rekao bih ovaj u svim zemljama, tim piscima, eto, moje generacije, otprilike, dakle, ljudima koji su sad već u tim nekim um, interesantnim, poznijim 40. <laughs> godina života, iako i dalje veruju za sebe da su tek što su počeli. Ovaj, um, I naravno, odmah smo znali da nas jako interesuje region iz različitih razloga, a svi ti isti razlozi su bili sadržani u prethodnim stvarima koje smo Ana i ja radili, dakle i u VBZ-u, uh mhm. -huh. ove, ovaj, kada smo radili okvir tog sistema, jedinog sistema koji je zapravo imao te regionalne obrise i još ranije kada smo radili u Rendeu i kada smo dakle, gledali da nekako ovde otvorimo prostor uopšte za regionalne pisce, jer je to bio početak 2000-ti kada Mislim, niko apsolutno nije znao pisce iz Hrvatske Bosne. A da ne kažem sa Kosova, recimo. Ili, a što ili lakše je bilo uvesti tank nego knjigu. Pa i to, da, da, da. A verovatno ga je lakše bilo prodati, da ti kažem. <laughs> a i zarada je bila pristojnija, <laughs> razumeš? U svakom slučaju, da. Eto. Ove, ovaj, tako da smo mi naprosto nastavili ovaj sa tim, ali smo takođe shvatili da se nalazimo na jednom jako, jako širokom prostoru, jako ovaj, slobodnom prostoru koji je nezauzet i da sad tu odjednom e, neke od prepreka, e, najrazličitih prepreka koje čovjek ima u ovom, da kažem, zemaljskom izdavaštvu, zašto bi nešto štampao, zašto nešto ne bi štampao, odjednom nisu bile tako snažne te prepreke u kontekstu audio knjiga. Pa su mi odjednom shvatili, mislim, čekaj, Dragosna Mihajlović, zašto ne? Mislim, kad su cvetale tikve, recimo, dakle, ne, ne, neke stvari kojih se ja ne bih dokle, ne da imam nešto protiv tikvi, nego ja nešto protiv Dragosna Mihajlović, ali nekako ovde, ili recimo kad bih još po knjigu i ove zmaja, mislim, meni to stvarno, meni je to predivno, ja sam naravno svi, svi ljudi koji imaju decu u ovoj zemlji su proveli sate i sate čitajući svoje, svoje deci i čekaju ovu zmaja ali jedino je bilo nečeg predivnog, mislim da pozovemo Rašu Popova i stvarno mislim prvo predivnog za nas, recimo, mislim da ga slušamo kako čita te pesme, jer to je toliko jedna simbiotička neka, neka veza, mislim njegov glas i ta poezija i taj ritam i njegova melodija, mislim to je prosto neverovatno, tako da mi često sami sebi u stvari priredimo uživanje, i onda verujemo da postoji makar jedan broj ljudi koji će na sličan način uživati u sličnim stvarima. Ista stvar je bila sa Mikijem Manojlovićem. Mislim, zaista sesti tamo u studio i pustiti ga u glugu sobu i onda čuti grobnicu Kišovu u izvođenju Mike Manojlovića, a mislim, Miki stvarno, eto, ovo se rekao za, za, za dakle, Đurička da je zapravo po meni njegov kvalitet što nema tu e, e i, intenzivnu dramu u svom glasu. A recimo mi, opet Miki ima kval, taj, taj baš kvalitet dramski, da. da, da. Mislim, on kada kaže ovako, kaže režija Đorđe Tešić, a ti već ono, a nije ni rekao ništa, nisi kao čita impresum, razumeš, ono, ali način na koji to radi je zaista nevjerovatno intenzivan i onda smo sa zaista sada, mož, evo, ja dozvoljam i da ovo zvuči možda čak i nenormalno, ali mi smo onda uzeli i preslušavali razne druge audio knjige koje su prethodno rađene ovaj, na, na, na, na, uopšte na prostoru bivše Jugoslavije i zaista smo bili nevjerojatno impresionirani kvalitetom koji su nama dali sami od sebe glumci, jer smo ih mi bukvalno gurali u tu gluvu sobu u studiju i bili u fazonu, e, čitaj. I sad, eventualno, ako nešto se događa, onda smo malo kao diskutovali, diskutovali sa njima. I onda smo slušali te interpretacije, recimo, Pere Kvesića, koji čita Ferića, Anđel mm -hmm. offside ili pomenutog ovaj Mustafa Nadarevića koji čita, čita Jergovića, mislim, ne želim da zvučim stvarno <laughs> arogantno, ali teško da nešto može se uporedi sa onim što smo mi dobili ovih prvih nekoliko knjiga, recimo isto način na koji je Glogovac pročitao Komo je za mene nevjerovatno, on opet ima onu jednu brundavu lenjost, u glasu neka, neka devojka je komentarisala na Facebooku negde gde smo ovaj postovali te neke klipove i book trailere, on kaže ovaj čovjek te miluje glasom, kao, ali to zaista zvuči, vratno ženama još više, jel, ovaj, ali ima tu jednu, jednu pa, onu plišanu neku mekoću u glasu koja je nevratno prijela opet e, tom senzibilitetu srđanovog teksta. I, dakle, to su četvorica glumaca plus Raša Popov, jel, ovaj, najme trojice Borca Pluša i jedini čovjek koji je čitao sam u ovom prvom kolu jeste Predrag Lucić ovaj, svoju knjigu Filtri Jugoslavije, a sad pošto ja već iz iskustva znam da ljudi uglavnom nemaju pojma ko je <laughs> Predrag Lucić, ako se mi to čini nemogućim, ali eto šta ćemo. Ovaj, dakle, Predrag, dakle, bio jednom, jedan časopis u gradu Splitu, tamo 90. godina, koji se zvao Feral Tribune i Feral Tribune je bio glavni neprijatelj Tuđmanovog režima i njegova apsolutna obsesija. Ja bih dodao svih režima. I svih režima uopšte i najveći, ja sme se psuje na ovo radio, mislim najveći podjebavač, da kažem, ovaj, na prostoru bivše Jugoslavije ikada ovaj, i njega su stvorili i vodili trojica ljudi. Dakle, Viktor Ivančić, Boris Dežulić, Predrag Lucić. Mislim da je sramota da bilo ko u regionu bivše Jugoslavije biva, ludeš, da. Mislim da je stvarno sramota da bilo ko u, u, u, da postoji bivše Jugoslavije kada mu kažeš Predrag Lucić kaže ko? Ovaj, dakle, mislim da su to imena koje bi trebalo znati. I pored toga što su radili Feral Tribune, kada su se raspali zbog određenih objektivnih okolnosti, sva trojica su nastavili sa intenzivnim novinarskim i satiričarskim radom na različite načine i zaista ta vrsta energije koja nama neprestano, zahvaljujući tim ljudima, još nekoliko ljudi dolazi iz Splita, Ove, a i ne samo energije, nego jedne besprikorne političke etike, mislim, to, to je stvarno neverovatno. A pritom da se sve to radi na strahovito duhovit, zabavan i u suštini, da, ajde ja kažem i tu, ovaj, prosto reč, neki gotovo narodnjački način, u smislu da je to prijemčivo, gotovo za svakoga. Te tako, Predrag Lucić ovaj, radi te svoje neverovatne pastiše, na najrazličitije popularne melodije i radi tu političku poeziju koja je satirična, do bola i beskreno duhovita, a njegove interpretacije su čuvene. On zajedno sa Borisom Dežulovićem ima taj show koji se zove Melodije bljeska i oluje, uh mhm. -huh. gde u pozorištu, u kazalištu Kerempuhu, ovaj u Zagrebu, jednom nedeljno ovaj, imaju baš svoju kao, kao predstavu. Zagrebu, da a nastupaju i po širom bivše Jugoslavije. Upravo, nastupaju po regionu. Prilagođavaju. Da. I bili su, uh, kako je bilo, uh, Aha, sad je bio Boris Dežulović ovaj, recimo u Puli i pošto nije bio Lucić, onda se show zvao show e, Vraga bez predraga. Aha. <laughs> Jer Vraga zbog e, ugovora sa Đavlom, njegove da. kolumne u Globusu i tako dalje. Tako da to uvek ima to jako duhovito i naravno oni su nastupali na Krokodilu, na prvom Krokodilu 2009. zajedno, a 2011. je Predrag Lucić ovaj, nastupao sam na, na ovom prošlogodišnjem krokodilu i mi smo tada njega snimali live, tako da je taj, taj audiobook sastavljen od njegovog studijskog čitanja, a posle imao kao bonus jednu zaista fantastičnu, jako, jako atraktivno, atraktivan snimak njegovog živog čitanja pred jedno skoro pa hiljadu hiljadu ljudi koji onako burno se smeju i pozdravljaju i to je predivana lifestyle. Delove smo i puštali već u Kupeku, e, ovaj, to baš kad je Ana, čini mi se bila go... ili nakon toga, nakon njenog gostovanja, odnosno nakon Krokodila, naravno. Da, da, da. da prošlo da. koje je bio. Dobro, o Krokodilu ćemo pričati malo više, isto tako mm. ovaj, u narednoj fazi e, Kupeka, a mi ćemo sada e, poslušati upravo Predraga Lucića, Filter Jugoslaviju, e, inače nagrada onima koji su se javili, a već vidim da su nagrade podeljene, a iščitat ćemo ih na kraju, a, je upravo se odnosila na filter Jugoslaviju na Predraga Lucića. Tako da slušamo filter Jugoslaviju, nakon toga Kando Kođo i Nebojšu. Super. Staklo, dakle, bend i Rastka Lupulovića, a onda se vraćamo u studiju i na razgovor. Uživajte. Osip Utraj Bidermajer Akademski teslogrami Trofazni teslogram Zapitkuju Teslu Hrvati Mudraci iz ugledne hazu Što na dvije ne htjede stati Što i treću izmisli fazu Umni teslogram Tesla bješe mudar tip, genijalan um od mozganja njegov kip napravio bum. Ekumenski teslogram. Nikolu smo pitali, protinoga sina, kakav izum imali protiv naših mina? Teslogram in eternam. Tog su Teslu slavili, ko zanavijek živa, dok mu nismo stavili kilo eksploziva pravosudni teslogram. Za rušenje spomenika ne tražite krivce. Znate, ima znanstvenika što puknu na živce. Građanski teslogram Ti si Tesla, znamo, znamo, izumio i dinamo, pa su tvoji Srbi njime građanskom zatrli ime. Elektromotorni teslogram Smišlja Tesla, sav ozbiljan, elektromotorče, na kraju mu cijeli smiljan stao na traktorče. Socijalni teslogram Što izmisli skupu struju, a ne samo tu jeftinu, pa ti srpsku mater psuju i hrvatsku domovinu? Gojko Šušak Praščanska ploča Prazna puška u mom frižideru Neumjesna ko krmena badnjak Šta se kurčiš lektore pederu Znam frižider da se kaže hladnjak Puška prazna, kristove ti muke To je isto ko pjena bez piva Pečen prasac bez rumen jabuke pica fungi bez pametnih gljiva. Nu, dođe li dektiva da njuška, pa pitanje postavi mi gadno, šta će tebi u hladnjaku puška, ja ću reći toj oružje hladno. Najrađe bih na takve upite zašto pušku pokraj šunke držim, odvratio pečenami tite, danas pice, sutra sela pržim. Dektiviću flašu pive platit, kuća časti, loči prijatelju, za stvar neku mogu me uhvatit kad otvorim obrt u dretelju. Prazna puška u mome hladnjaku, na mom krmku krumpirasta slova, mujo kune što ga rodi majku, nek se širi vira Isusova. Thank mm -hmm. you. kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Za smo čuli tek nekoliko godina kasnije todoroko, neked placset, placset, placset, placset, placset. nam Zašto? E? Možda te i não. guarda il tuo mamma se preme kao da se bio prisutan e, samo znači da se bio sasvim suprotno ne mogu više tak da kažem estamos pintando. E, dobro, poslušali smo Kandu Kođu i Nebojšu možda više nego što sam najavio, ali u svakom slučaju dobra poveznica između Beograda i Splita, pošto je ova druga pesma se zove Toma Bebića i album se zove Guarda Toma. Mm -hmm. Ne znam je li ima s Bob, <laughs> Tomom Bebićem. Elem, nastavljamo dalje razgovor sa Vlajsom. E, kao što sam rekao, mi smo kodove za knjige podelili. Uh, a ja ću da iščitam tri imena dobitnika. Stevan Tatalović, Matija Otašević i Andrej Dolinka koji nam je poslao između ostalog i dve fenomenalne ilustracije za potrebe njegovog nastupa na pesničenju u aprilu 2010. godine. Tako da ako je neko zaslužio, osim brzih prstiju, zaslužio je i on zbog Absolutno. ovoga što je uradio. E, tako, vi nemojte da odlazite, ostajte Ostajte ovdje, sunce ovog <laughs> neba. Bolje prži, što bi rekao, da, da, da parafraziramo Damira Avdića. E, nastavit ćemo dalje. Ok, e, kaži mi kako preko sajta ili na koji način, osim odlaska naravno u knjižaru, je moguće kupiti te kodove, uzeti, platiti i doći do knjiga koje se same čitaju. Naš narod je len, pa Da. Ovo, ovo između ostalog i nije toliko loše. Pa dakle, dva su načina. Jedan sam pomenuo, dakle, to je kupovinom drop kartice mhm. ovaj, uh -huh. u tim, kako bi se reklo, boljim knjižarama ovaj, eh, po našim gradovima. Ja mislim, trenutno ima u Beogradu i Novom Sadu, ovaj, ali radimo na tome da se ta distribucija malo proširi. A drugi je način za ljude koji su tehnički osposobljeni, dakle, imaju odgovarajuće kreditne kartice kojima mogu da kupuju ovaj, na internetu, dakle, direktno preko našeg sajta. Ovaj, I tu se stvar završi za doslovno jedan minut. To je reflect.me. Ovaj, reflekt, reflekt.me. Da, jeste, www.reflekt.me. Uh mhm. -huh. da. Dobro, dakle, crnogorski domen ovaj... Pa to je, ja mislim da Crnogora pravi ovako lep, <laughs> lep prihod ovaj, tim zgodnim domenom mi, jel, kao love.me ili, ili ne znam, kiss me, jel, ovaj, a mi smo stavili <laughs> reflect me kao, znači, Aha. osvetli me, <laughs> reflektor ovaj, sve se nadajući da će ljudi shvatiti subliminalnu poruku i poželjeti da budu osvetljeni time, jeli, da kupe te knjige. Ovaj. Mislim, nas zaista, zaista, zaista jako zanima da mi to između ostalog i prodajemo, jel, ovaj, jer smo pa ulagali jako mnogo vremena i jako mnogo novca koje nemam ni jednog ni drugog <laughs> ovaj, na, na razbacivanje. A svesni smo takođe ovaj, problematične prirode tog medija jer naravno svi znamo i ne treba o tome ni ćutati, mislim to je uopšte poznata stvar, svaku našu knjigu možete da beskrajno, beskrajno kopirate u milion kopija koje se naravno ni po čemu neće razlikovati od mhm. one, od one originalne. Tako da mi uvek samo apelujemo na ljude, na kraju krava kopirajte i mislim delite prijateljima i čak sve je to okej. Okay ali nemojte da postojete na internetu. <laughs> pa mislim, toliko, ja, ja, ja stvarno se trudim da razvijem dve etike po pitanju piraterije. Dakle, ja sam isto, ja sam veliki poklonik sva, sve vrste piratstva, svake vrste piratstva, izuze baš da, da, da tamo u Somaliji ulete oni sa načetama na brod pa pobiju oni jadne mornare, to ne ali ovo kulturnog, jel, ovaj, apsolutno, i mislim, ja skijam filmove sa interneta i mislim, sve torrente, ništa mi nije strano i tako dalje, ali mislim, pravim neku razliku između malih proizvoda i proizvoda za koje uviđam, znači da su rađeni ovaj, nekim svedenim sredstvima ili uz pomoć ogromnog entuzijazma ljudi, i nečega da što je prosto Hollywood ili što je velika muzička industrija ili što je Michael Jackson i Metallica i mislim bilo šta prema čemu nemam nik, apsolutno nikakve sentimentalnosti i niti, niti nekog ošćaja krivice. Tako da se eto nadamo da će ljudi otprilike shvatiti tu poruku i da Mm, do, nadam, do, nadam se ja da, jer... Da nas neće ugroziti, <laughs> da kaže. Pa mislim, proizvešćemo mi jako, jako mnogo jako interesantnih knjiga, samo ako, dakle, uspemo da ostvarimo jednu elementarnu finansijsku konstrukciju koja će nam omogućiti da guramo dalje. Jer, uh -huh. eto, mhm. to je to. A, pričali smo sada malo, ajde, o, o tome šta je, šta je do sada izdato. Uh, nekoliko stvari je u planu, zapravo nešto se trenutno radi. Uh, a nešto je već i završeno, pa ajde malo više samo o tome da vidimo šta nas očekuje zapravo u reflektoru. E, pa e, evo najpre, ovaj, e, dakle mi smo proizveli ove da kažem velike knjige, neke na, na odno long playke, jel, ove stvari koje traju po 5, 6, 7, 8 sati, ovaj, Uh, I to ima svoju cenu. Knjige koštaju oko 10, 10 evra, oko 1000 dinara, što svakako nije baš najjeftino za naše kupce. Ove, uh, uh, tako da mi sad radimo na jednoj ediciji koju zovemo singlovi, ove, ovaj, gde ćemo proizvoditi knjige u trajanju 60 do 90 minuta, gde ćemo se uvek oslanjati isključivo na autorska čitanja, dakle ne, nećemo angažovati glumce, nego ćemo imati autorski glas ove, ovaj, i te knjige bi trebalo da imaju jako pristupačnu cenu od nekih 3 evra novaca. Mm -hmm. I mislim da je to za neodlučne ljude, za ljude koji naprosto priči džep, da kažem, a zainteresovani su za takve stvari, za neke koji žele prosto da probaju da vide da li im se uopšte to sviđa ili ne. Tako da mi sad radimo ovaj, uveliko na proizvodnji knjiga iz te edicije i tu će biti jako mnogo interesantnih naslova i opet interesantnih glasova jer ćemo imati prilike da čujemo neke ljude ovaj, kako dakle, čitaju svoje, svoje dela, što možda nije, nije tako česta stvar. A nastavljamo takođe sa produkcijom ovih većih knjiga ovaj, i recimo sad smo trenutno ovaj, pripremamo jedan naslov koji smo radili zapravo u saradnji sa a, eh, Savezom slepih i slavovidih osoba Bosne i Hercegovine. Uh mhm. -huh. Reč je o knjizi Sahib a, eh, Nenada Veličkovića u njegovom čitanju. Ovaj, um, Sahib je objavljen i kod nas, ljudi su imali prilike da ga čitaju, kao i većina zapravo Nenadovih knjiga, ovaj, ja mislim Stubovi kulture su objavili Sahiba, reč je o beskreno duhovitom epistolarnom romanu, gde gej pripadnik ovaj, Umprofora jel, ovaj, se dopisuje sa svojim supružnikom ovaj, koji je nek tamo u nekom, na nekom zapadu i to je cela priča o, o, o sudaru tih kulturnih razlika i sudaru predrasuda došljaka i dođoša, da kažemo, ovaj, u Bosni nakon, nakon rata užasno, užasno duhovita knjiga sa jednim fantastičnim preokretom na kraju, koji kod mene, koliko god puta da ga pročitam, uvek onako zaguši od smeha. Ovaj, I nekako ne, Nenad ima on, on slatki meni, bos, <laughs> on uh, jako, jako interesantan onaj bosanski naglasak, tako da je mhm. zaista sjajno slušati ga u ovoj uh, u, u njegovom izvođenju. Tako da ta knjiga je naša knjiga za januar, jer ovaj, naša namera je da idemo sa jednom velikom knjigom mesečno, znači sa jednom tom dugo i sa jedno dva do tri singla koliko uspimo da proizvedemo. Mm -hmm. Dobro, mi ćemo uh, nakon što završimo ovaj deo razgovora imati prilike da čujemo, mislim po prvi put, je li tako? Da, da. Premjerno ovaj Nenada Veličkovića i Sahiba Ovo je stvarno premijera u toliko što mi nismo to još uvek ni okočili na mhm. internet, uh -huh. niti stavili na našu Facebook stranicu, niti igde. To će se sve tek desiti u narednih nekoliko dana. Tako da evo, ovo je zaista prva prilika da ljudi, da ljudi čuju to čitanje. Da, osim toga, ovaj, koliko znam, trenutno, je, trenutno se priprema i Kanđe Marka Vidojkovića. Da, u Kanđe izraženju... u Sergeja Trifunovića, Trifunovića, što je da. opet po meni jedna jako, jako zabavna i tako nekako simbiotička veza teško bi čovjek mogao da smisli nekog e, ko bi to neko Markovo ludilo koje on stvarno ima u toj svojoj prozi, naročito u kanđama mogao da interpretira na dobar način. Tako su mi dobili tu nešto što zapravo nije audio knjiga, jer uh, kada smo malo kontaktirali ljude koji su pasionirani uh, uh, konzumenti jel, audio, audio knjiga, ovaj, oni su pohvalili te naše naslove, ali neki od njih su nam sugerisali ovaj, da, da, da su čitanja pomalo sugestivna. Naime, e, e, neki od tih ljudi vole, e, dakle, ravan nesugestivan glas koji je pandan onom bloku štampanog teksta u knjizi koji ni po čemu ne naglašava ništa, nego svaki, svaki naglasak treba da se dogodi u glavi čitaoca, jel? E, na taj način, međutim, A, dakle, Sergej Šapuće, Urla, <laughs> mislim, ako je upravni govor pa je ženska osoba, onda je on u ženskom glasu, pa je vam u muškom glasu, pa neko drži govor tamo demonstracijama, pa policajstva, pa scena seksa, pa drogiranje, mislim, to je sve onako udrime i ovaj, mi smo prvo mislili da li ovo da kontrolišemo, onda smo shvatili da je u stvari bolje samo pustiti to ludilo da se događa ovaj, i sad smo i dobili neku vrstu, ne znam, nečega što je vjerojatno psihodelična radiodrama u jednom glasu. Mhm pre nego, pre nego audiobook, ali mislim sve to za mene jako, jako zabavno i mislim, ne mogu se sve knjige čitati isto, mislim, naravno, to, to je činjenica da. i bilo bi nenormalno kanđe čitati u nekom ravnom ozbiljnom glasu, mislim, to naprosto ne bi išlo. Kao što se knjige ne mogu ni čitati e, jednako, naravno kad ih ti uzmeš pa Upravo pa ih tako. iščitaš, ne da. Mislim, uvijek, da, da. Je, uvijek je zanimljivo ona tvoja vizija i slike da. i, i, i, likova i način kakvi oni zapravo jesu i na kraju krajeva isto stvari recimo i sa filmovima. Pročitaš knjigu pa pogledaš film koji je rađen po knjizi, vidiš da se sa nečim slažeš, sa nečim ne slažeš, ja nemam protiv ništa interpretacija. Dakle, ja ne očekujem, ne očekujem, recimo ako slušam audiobook, Ja sam isto, mislim, prosto bavići se time, ovaj, naprosto bio ne u prilici, nego praktično u obavezi da malo poslušam te stvari. Ja imam problem, kao i većina, ja mislim, ljudi e, danas sa jednom izuzetno skraćenom pažnjom. Mislim, meni pustiš audiobook, ja posle dva minuta razmišljam, čekaj, ako platim struju, ne, ne, za rentu, šta, čekaj, ne. I onda, ja, ne, ajde, vraćaj, vraćaj dalje. Ali onda sam zaista ovaj video i stru, čuo različite stvari. Dakle, zaista većina tih audiobookova se proizvoji na taj jedan nepersonalan, ravan način, Ali ima sjajnih kontraprimera, recimo čuvena biografija jel, Kita Richardsa koju čita Johnny Depp, uh -huh. a sam Kit Richards je snimao te neke gitarske pasaže koji se objašnjavaju u knjizi, pa je knjiga protkana i tim, dakle, fonom, jel, i sve to, dakle, izlazi van okvira onoga što bi bila ovaj, uh, uh, uh, audio knjiga, kao da kažem, po definiciji ali baš toliko je nekako zabavnije, mislim. I mislim da naprosto tu treba oslušnuti naslov i vidjeti šta zahteva sama knjiga i onda na taj način ovaj, e, pristupiti. Tako da je za nas jako, jako zabavno, recimo, isto ovaj, taj rad e, sa, sa Sergejem Trifunovićem. Ovaj, e, a eto sad pripremamo, ne znam, u singlovima imat ćemo i Vedrano Rudan, imat ćemo recimo Acu Stankovića sa onom njegovom interesantnom Njegove. Mhm. poezijom. Mm -hmm imat ćemo čitav niz kolumnista, jer nekako mislimo da je takođe interesantno ovaj, čut, čuti te ljude. Mislim, dakle, e, e, nije reč samo o prozi i poeziji, nego takođe i o esejima, o kolumnama, o najrećitim stvarima. Tako da mislim da kada razvijemo to, mislim za nas je 2012. ona godina kada sebe postavljamo nekako na noge i mislim da u raspunu ove godine bi ljudima trebalo da postane jasno pro, prosto kojim se mi to putevima krećemo i šta od nas dalje može da se očekuje. Uh, nas takođe jako interesuje da proizvodimo knjige na nekim drugim jezicima, mislim recimo na engleskom, Jer sa jedne strane, dosta naše publike takođe sluša engleski jezik i prati sve publike u celom svetu, a ipak vi takođe tada onda otvarate jedno čitavo novo tržište koje je nama za sada apsolutno bilo nedostupno i ovo je prvi put da čovjek zaista može da se obrati tom globalnom tržištu da naprosto vidi. Jer nam je potrebno samo jedan broj naslova i malo <laughs> pregovara pa da mi dospemo ovaj, na Audible, na Amazon, mm -hmm. na, mhm. na iTunes i na dakle te velike svetske Konkretno govorimo, govorimo o knjigama koje su pisane na engleskom ili govoriš recimo o knjigama na našem jeziku govorimo koje su prevedene. O, da, govorimo o obema stvarima. Mm -hmm. Dakle, ovaj, nas jako interesuje da snimamo neke od, ma, malo bi bilo preurenjeno da pominjem neke imena, ovaj, ali imamo jednu mogućnost sada u Njorku da snimimo, snimimo jednu jako, jako interesantno dominantnu osobu sa ovih prostora, koja inače piše i funkcioniše na engleskom jeziku, ovaj, e, i da onda to ponudimo u tom obliku, dakle, kažem, mi Jedan od njih koji mi se uklopio je Aleksandar Hemon, pretpostavljam. Nije Aleksandar Hemon. <laughs> Dobro, ja sam čak pomislio, da, da, ja sam čak pomislio dok sam pričao, vidi, pričamo o Hemonu, ali nije Hemon. Ovaj, neko drugi je ali ovaj, e, dakle to, to je za nas isto jedna onako novina ja mislim kažem da tu e, engleskim naslovom se u principu budući da nas interesuje samo onaj jedan mali sloj uh, publike za koji već pretpostavljamo da jako, jako dobro sluša i zna i, i verovatno i govori engleski dakle mislim da se tu onda potpuno poništavaju barijere i da zaista vi možete se obratiti i domaćoj publici, jednom delu domaće publike a i dakle tom jednom globalnom tržištu mm -hmm. Mislim da imate jedan neiscrpan izvor materijala možda eventualno za neku neku e, kompilaciju, ne znam nija, best of izdanje audio e, sa krokodila koji su do sada bili. E, po nekoj logici očekivalo se da će krokodila biti i sada u februaru, tu zimska varijanta, međutim ovoga puta neće ga biti. A mislim šta da kažem nego tri magične <laughs> reči i svetska ekonomska kriza, jel? O, I to udara očigledno na sve strane i ja imam ucak da će se svetska ekonomska kriza rešiti ukidanjem subvencija za kulturne događaje, izbacivanjem kolumnista iz dnevnih novina, ovaj, smanjivanjem plata u medijima i, i drugim sektorima. Već smo videli po... da se u Beogradu to recimo rešava tako što se pozorištima krešu donacije iz gradskog budžeta. To ti kažem, tako da to je glavni, glavni način, tako to. Ja znam isto u Hrvatskoj za urednicu novinama koja je smanjena plata sa 1000 evra na 300 evra, i ništa se nije dogodilo. Žena je sledeći dan se pojavila na poslu isto vreme i onda su naprosto oni, kako bih rekao, ovaj, uh, oni, oni, oni um, uh, uh, uh, kod kojih je moć rukama, rekli, wow, interesantno, vidi, smanjiš čoveku, poniziš ga, apsolutno, ugaziš ga, <laughs> razumeš, ovaj, skineš mu dve trećine plate i ništa se ne dogodi, čovjek hoće da radi i opet je 8 sati tu na radnom mestu, fantastično. Mislim, kod nas je to odavno već taj eksperiment obavljen, ovaj, tako da to nije problem i naravno jedna od žrtava je i festival Krokodil. Ono što je posebno tužno jeste činjenica da, a, za razliku od letnjeg festivala, kojim onako da kažem košta jer se dešava na amfiteatru ispod muzeja uh, e, e, istorije Jugoslavije. Dakle, mi rentiramo čitav stage, uh, opremu, videobimove, platna, 300 čuda stvari, dovodimo 30 ljudi iz raznih zemalja, smeštamo ih u Beograd i mislim naprosto to je velika, velika stvar. Februarski krokodil je mnogo skromniji, on se dešava u dvorani kulturnog centra, tamo uglavnom toga što nama treba od tehnike ima, ovaj, uh, uh, i, i imamo samo jedno veče. Znači, to je 5 do 6 autora plus neki muzičke, muzički, mislim, to nije nikakav novac. Mislim, mi smo proveli posljednja dva, tri meseca obraćajući se na raznim mestima na kojima smo se pre obraćali za nekakva sredstva, da bismo to mogli da realizujemo i sam, samo smo dobijali ono što Hrvati lepo kažu odbijenice o, i to je otprilike glasilo ovako Dear Mr. Asenijević, I'm sorry to inform you i posle nemaš ni ja da čitaš, mislim, jer da, da, ako da. je sorry to inform, verovatno nije u nastavku da smo dobili milion dolara, jel? Ovi, ovaj, I onda smo odlučili da, da, da preskočimo februarski krokodil, a sada se borimo za, za letnji i to je pod velikim znakom pitanja, ali smo umeđu vremenu, zahvaljujući saradnji sa EUNIC klasterom u Hrvatskoj, to je jedna organizacija koja okuplja evropske kulturne centre i uh, usmerava ih na jedno zajedničko delovanje i saradnju i Srpskog kluba prosvjeta iz Zagreba ovaj, dobili mogućnost da 13. juna u Zagrebu održimo jedan jednodnevni krokodil, što nas beskreno raduje jer mi uvek volimo da putujemo i Zagreb je mesto koje je za nas jako važno, a gde još uvek nismo bili. Mi mhm. smo gostovali u Puli, gostovali smo u Ljubljani, u Indiji, ne u Indiji, <laughs> ove, ovaj, i, jer dešavalo se to ljudi, a gde u Indiji? <laughs> E, u Gojka ovaj, i, i, i, i u Leipzigu recimo, to mi je mhm. bio onako jako interesantan na da? sajmu knjiga, na, da? da, naime ove godine je, naime prošle godine je Srbija bila ta centralna zemlja u fokusu, Tako je, da. kako se kaže i onda je čitav niz programa imala dodatnih kao, kao ta zemlja koja je zaista pri, ovaj, dakle usmerena ta jedna velika pažnja, ne samo sajma knjiga, nego to onda ovaj, e, e, e, izdavači, dakle objavljuju mnogo veći broj knjiga iz te i te zemlje te godine i tako čitavo nemačko izdavaštvo i mediji koji se time bave se prosto fokusiraju na tu jednu zemlju i mi smo zaista bili srećni što smo imali tu priliku da predstavimo ono što smatramo interesantnim i vrednim u sajmenu srpskoj književnosti u Skala teatru u Leipzigu pred nemačkom publikom. Dakle, svi naši titlovi su bili na nemačkom, sva, sva, sva pratići materijali vizualni su bili na nemačkom. I imali smo sjajnu ovaj, simultanu prevoditeljicu Alidu Bremer, koja je zaista po meni bila neverovatna ovaj, prevodeći ta naša te kalambure, mislim, praktično ovoga ludog krune lokotara ovaj, i, i, i Ivana Bevca, jel? Ovaj, I mislim da se ta nemačka publika sjajno zabavila, jer smo mi uvideli pre da izuzev što su mikrofoni lepši, stolice novi i tako dalje, da su te knjižene događaje i promocije jednako dosadni u Nemačkoj kao što su i recimo u Srbiji. Kao. Tako da smo pretpostavili da ćemo prijeti slično iznenađenje nemačkoj publici koje može da živi i ova ovde i to se onako pokazalo kao istinito, tako da neko to nam je to tako posebno drago iskustvo. Uh mhm. -huh. e, pre nego što napravimo sada još jednu pauzu u razgovoru, jedan od ljudi koji je trebao da gostuje sada na ovom februarskom krokodilu je Damir Avdić Grgić, poznati kao Graha ili diplomac ili bosanski psiho, ko kako već voli da ga zove. Nažalost, uh, kako krokodila neće biti, tako neće biti ni Grahe u Beogradu, a samim tim ponovo ni u ovoj e, emisiji, ali ono što je meni zanimljivo kod samoga Grahe i negde kod ovog projekta koji ste vi pokrenuli u Reflektoru je to što je on praktički izvođač svojih dela, osim, dakle, ne samo da ih čita, nego ih sa gitarom i izvodi na stage što je fenomenalno, pa tu smo i pripremili, ovaj, pošto je Graha izdao novi album, malo nešto mine, hteo da mine, kažem. Mine Capital. Mine Capital, da. Da, da, i može i da se skine, mislim čak i poželjno da se skine, može, on je može. to stavio, on stavio ovaj, na internet, uh, dakle da se skine, jedno, jedno, jedno interesantnu stvar je takođe Graha uradio, dakle dodao je jednu mogućnost da uh, eventualno neko ko hoće donira bilo koliko dakle novca koje, koje, koliko uopšte misli da ta stvar vredi tako da je čitava ta pitanje pitanje ovaj dakle iskrane eh, ovog eh, kantautora da kaže ali postoji ovaj... jedan problem koji sam ja primetio ja sam evo danas skinuo taj album ovaj i poslušaćemo pesmu koja je u nekoj fazi trebala biti naslovna albuma, zove se La Gigeracion. Mm. O, ali iz Srbije kada se ode, ukoliko i želiš da platiš iznos koji želiš jeli, da, da, da ostaviš autoru, uh, u Srbiji PayPal nije moguće. da. da. <laughs> iz svake druge države. Moguće može, tako da. nešto uraditi pa si prinuđen da ukucaš nula mm. da bi mogao da skineš album, a onda se grahi e, nekom ne, drugom prilikom ništa, da, uzvratiti. Odužiti, da, da. Pa mislim, nažalost, ja ne znam, mi smo stalno pratili to pitanje ove, ovaj, kada će PayPal u našu zemlju i kad se čovjek malo uključi u to, stalno stižu neki signali, evo sad će, evo sad će i kao mnogi drugi stvari, to se tako nekako oteže beskrajno Ove, ovaj, pa nadam se da će uskoro. Ali mislim, postoji mnogo mesta, to je ono što mene zbunjuje. Ja nisam tehnički toliko ovaj mudar ili opremljen pa da znam kako te stvari funkcionišu, Ali recimo ja mogu da kupim mnogo, mnogo toga sa svojom običnom deviznom karticom recimo, ovaj, dakle i mimo Paypala, tako da mislim da mno, na, na mnogim mestima ta zaštita za može, nije Može tako... i ovo, samo je potrebno malo više truda i traženja po netu, e, tako da e. ne, bi, ne bi trebalo da bude problem. Ok, e, poslušat ćemo Damira Avdića e, i Lađi Geraciona, nakon toga i Nenada Veličkovića e, i Sahiba, onda ćemo da nastavimo sa razgovorom. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. hašiš Rizlo Čevap hassis rizla, cseva prízla, antiglobalize. Hassis rizla, cseva prízla, antiglobalize. Guys! Fidel Kuba, Palestina, za sve drugo Mastercard, Fidel Cuba, Palestina, revolutionized. Fidel Cuba, Palestina, revolutionized. Майко, отец! Земля gori. odo i Sa drugovima Majko, otac, zemlja gori Ali eto nas Majko, otac, ne brinite Imam kapital Al, al. Otpor! Slovo i Žižek! Lady Gaga! Noam Chomsky! Karleuša! Slavoj Žižek! Lady Gaga! American Express! Noam Chomsky! Karleuša! Double Platinum! i Rizla, Czewap Gaga, American Express. Haszczyszcząski, Karleusza, Gabu Platyno, Oj, aj, aj. Oj, odeswe! Sahib, pismo 40. Pufko. Bio sam juče na lokalnom vjenčanju. Ulrike je bila kum jednom našem šoferu. Potpuno nadrealno. Brda hrane na stolovima, oko stolova svi stoje, drže se za ruke i skakuću. To se zove kolo. Onda malo žvaću i pjevaju istovremeno, Onda se ljube masnim ustima i brišu rukavima. Kolja je pio votku iz čaša za vodu. Nije se znalo da je pijan dok nije povratio tortu u supu. Klerikson je snimao svojom novom super kamerom iz PX-a. Ja sam igrao kolo. Kolo je vrsta narodnog plesa. Plesači se uhvate za ruke i formiraju krug, a onda jedni vuku na jednu stranu, a drugi na drugu. Cilj je da se cupka u ritmu muzike i da se krug ne prekini. Nisam baš najbolje razumio da li samo muškarci moraju stajati ženama na stopala ili može obostrano. Muziku svira trubački orkestar pojačan harmonikom i violinom. Kusturica uživa. Bakšišim lijepe na čelo. Nije baš higijenski, jer se mora pljunuti u novčanicu, ali pošto se radi o ciganima, to nikome ne smeta. Cijela stvar odvija se ispred kuće u velikom vojničkom sivo-maslinastom šatoru. Jede se i pije nenormalno. Sjećam se nekih užasno ljutih paprika punjenih masnim sirom i praseta sa jabukom u ustima i nečega što se zove ajvar. Neke sitne žene stalno te nutkaju, odnose prljave tanjire i donose čiste, svaki čas neko te nazdravlja, grlete i ljube nepoznati, onda se neka uspaljenica popne na sto i trese bokovima i sisama, a svi okolo plješću i podvriskuju, onda ti neko stavi cvjetić u rever, a ti moraš da platiš. Nema fiksne cijene, tako da se svi nadmeću u tome ko će dati više. Bilo je zanimljivo slušati njihov etno sa CD-a u pauzama u kojima je orkestar jeo i odmarao. Riječ je o nekoj primitivnoj vrsti muzike koja je monotona i iritira. Pjevač se trudi da glas ugodi prema struganju za koje nisam mogao ustanoviti kako se proizvodi. Sva pažnja izvođača i slušalaca je na tekstu. Teme uglavnom junačke. Njihov najveći junak zove se Marko sin je nekog kralja. Opisali su mi ga kao Herkula koji umjesto lavljom kožom hoda ogrnut vučijom. Kao i Herkul, viši je od drugih ljudi, pod zaštitom je vila i bori se toljagom, tačnije topuzom. Uz neke bitne razlike. Alkoholičar je, ima konja koji podsjeća na kravu i nosi brkove velike kao jagnje. Pomagao je narodu nešto kao naš Robin Hood, oslobađao djevojke, kažnjavao Turke koji su u to vrijeme bili okupatori, čak ga se i sultan bojao. Od Sakibove žene čuo sam međutim da je kao istorijska ličnost bio turski vazal. U pjesmama je sultana zvao Počim, bio je rasista, djevojku koja ga je noću spasila iz zatvora, ujutru prepolovi sabljom kad vidi da je crnkinja, kovaču koji mu iskuje sablju odsječe ruke da više nikom ne napravi bolju, djevojci koja ga odbije, iskopa oči, odsječe ruku i iskopane oči stavi na ruku. Jasno ti je kakvo poimanje pravde imaju generacije odgajane na takvom mitu. Patriarhat je iznad morala i pravednosti. Junaštvo se ne vezuje za viteštvo. Ima krajeva u kojima žena još uvijek mora hodati nekoliko koraka iza muža. I tu bismo se ti i ja trebali šetati zagrljene. Ne, mislim da slobodne dane trebaš iskoristiti negdje drugdje. Ne dolazi. Ja mislim da je to bilo to. Nenad Veličković i sahib sopstveno izvođenje sopstvenog dela. Mm. Jel tako? Da. E, dobro. Ok, nastavit ćemo sada malo sa razgovorom m, mm, nekim temama koje možda i nemaju toliko veze a, uz reflektor i audio knjige, a opet imaju veze sa tobom. E, spomenuo sam na samom početku emisije, Slobodan Tišma je ove godine dobio Ninovu nagradu. Ti si dobio isto tamo 90-ih godina za u potpolublju, pa Šta je zapravo za tebe Ninova nagrada danas? Ja pa mislim, Ninova nagrada je nagrada koja je tako beznadežno luta i mislim, nalazi se nigde. I evo čak ja se jako obradovao kad sam čuo ime Slobodan Tišma, uh mhm. -huh. prosto po onom jednom impulsu da je to čovek koga ja ne, ne, ne, nevratno cenim, mislim, zbog svega što, ma ne samo zbog svega što je radio, nego zbog svega što jeste. Ovaj, da kažem da je to bude nagrađen i novo nagradno ali sve je time dovedeno u jednu čudnu, čudnu neku, mislim i sama Ninova nagrada deluje sumano to kad je dodeljena <laughs> tišmi, <laughs> a i neko cela ta stvar i sa druge strane ovaj, je onako, mislim, meni onako čudna, ali i, i bojim se da, nažalost, to nije nikakav ovaj, znak da se neke stvari menjaju nego je to samo znak da je, nažalost, u ovakvom ovaj, rasporedu snaga zapravo sve moguće. I u tom smislu, izvini, da, da ništa nema posebnu važnost. Pa dobro, mhm. sad je tišma, a sledeće godine će neki četnik, mislim, i kakve veze ima. Da, da. da Možda bi te vratio na jedan događaj ovaj, <laughs> za vreme sajma knjiga, pošto je kao najbolji izdavač prograšena fabrika knjiga Dejana Ilića. Da. Što je isto tako vrlo zanimljivo, možda isto toliko koliko je i mm to da je I ne samo to, nego i da za najbolje, za najbolje izdanje proglašena ona enciklopedija gej i lesbijske da, kulture da, koju je da. radio da. Red Box u saradnji sa Zagrebačkim Sandorfom i koja zaista ovako sjajno izgleda ove knjiga mhm. uh -huh. i zavredila je tu nagradu. Ja mislim isto da je Fabrika knjiga jedan sjajan izdavač ovaj, uh, uh, koga bih ja vrlo rado, rado nagradio. Ovaj, e, mi smo samo shvatili da je reč o jednoj trenutnoj promeni a, kako se to lepo kaže, paradigme. Ovaj, naime, da a, su nešto drugačiji ljudi sa nešto drugačijim načinom razmišljanja i drugačijim procenom o tome šta je vrednost u našoj kulturi, a šta nije a, e, trenutno bili u poziciji da dodele neke nagrade. I to su učinili. I dalje ne, nemamo nikakvu sigurnost da će se tako nešto ponoviti i sledeće godine, a onako, mislim, fatalistički raspoloženi, kakvi mislim svi ovde uvek jesmo, a, a, verovatno veći broj ljudi veruje da i neće, jel? nego da ćemo sledeće godine opet da se srozamo dole u neki krš i da nagrađujemo, mislim, neke nepismene šoviniste, eto tako da kaže. Kriminalce i ratne zločince. Da, i njihove krš izdavače, da. mislim, koji prave neke grozne knjige koje grozno izgledaju, grozno su opremljene, grozno obrađene i naravno promovišu grozne vrednosti, mislim. Eto. U isto to vreme, o, dok, dok Slobodan Tišma dobija nagradu, čovjek koji je nekada hapšen zbog onoga što je pisao, dešava se e, dve stvari zapravo. Jednoj smo pričali, odnosno pričali smo o obe. Jedna je da je u Novom Sadu e, u kasarni dr. Archibald Rice, koja je da ne kažem okupirana, nego koji su zaposeli, bar im jedan mali deo zapravo, mm. vojnu kantinu su zaposeli tih 39 nevladinih organizacija sa idejom da naprave društveni centar. Dešava se da pre tri dana uleće vojska, vojna policija i isteruje ljude e, napolje. Šta je bila druga stvar, zaboravio sam, nije bitno, ali uglavnom e, čudna je zapravo ta podudarnost. Mm A mene tu jedna druga stvar više ovaj, uznemirava, a to je činjenica da smo mi toliko indolentni kao društvo ili makar kao neki slojevi društva koji bi trebalo da se na neki način pokrenu u određenim situacijama, da pruže neku zaštitu nekim ljudima koji nešto rade, a to se ne dogodi. Mi smo videli u Zagrebu kako je javnost i mediji, kako su podržali onaj studenski protest, recimo, i koliko je stvarno jako interesantne energije ovaj, oko tog studentskog procesa. Kada su recimo studenti demonstrirali u Beogradu, mislim, to čak nije bilo ni vest. Pa isto je tako i sa ovom stvari. To je vjerojatno moglo da bude odbranjeno. Ja verujem da je moglo. Mislim da su se pojavili građani, mislim, ne govorimo o hiljadama, govorimo o sto, uh mhm. -huh. stotinama, možda čak i desetinama ali da se pojavio jedan broj građana koji su stali tamo i, i rekli ne, ne, mi se ne pomeramo odavde ovaj, i koristili već onako prosto definisane oblike nenasilnog otpora, jel? Seli, mislim, i eto, aj sad nosi me. Mislim da bi cela stvar bila drugačija, nego je ovako naprosto sve to bilo jako lako upadneš tamo, isteraš te bitange i zaposleneš prostorije. Sve, o svemu tome se učilo i onako u tim vojnim školama ranije, tako da je to bila samo jedna dobra ovaj, pokazna vežba. I sad, e, podudarnosti su u stvari nepodudarnosti, jel? Podudaraju se bizarne, bizarne stvari. Mislim, Tišma biva nagrađen Nidovom nagradom, ovi ljudi bivaju isterivani iz Archibalda Rajsa i tako dalje. A ja se stalno mislim, mislim, da, da smo Tišmu nagradili onda kada ga je trebalo nagraditi. Jel? O, dakle, tamo tih 70-ih, a ne hapsili čoveka i maltretirali na različite načine, ove, verovatno bi čitava naša realnost danas bila onako drastično drugačija nego što jeste. Ali pošto je ovo zemlja neprestanih propuštenih šansi, pa eto, i ovo je samo jedna, i neprestanih bizarnih ispravki, kao ko, za koje se čovjek uvek pita da li su one to i da li, da li, da li Ninova nagrada upućena Slobodanu Tišmi ovaj, rezultira nekim anuliranjem svega drugog što je propušteno da se učini ili svega lošeg što je prema, prema tom čoveku decenijama, uh -huh. da kažem, činjeno. Meni je prosto drago što će on čovjek da zaradi nešto para, eto, i mislim da je to ona jedna lepa posledica Ninove nagrade, što mislim da ta knjiga se ipak na kraju i prodaje. Evo. Druga stvar koju sam želeo da spomenem, među vremena sam se setio, je medijska hajka koja se ove ovaj poslednjih dana vodi uh, Eh, naspram Andreja Nikolaidisa pod broj 1, a između ostalog no ne da Velikića i tebe u politici. Dragana. Eh, Dragana, Dragana Velikića. Da. <laughs> <laughs> Ne. Nenad Sahib. Nenad Velikić da. Sahib. tako, tako, tako. Ovaj, što donekle podsjeća na ono što se dešavalo i tišmi tih godina. Ma mislim, to sa Nikoloidosom je neverovatno i nenormalno. Sa druge strane, ovaj, e, mislim da Sreten Ugričić napisao jedan mali komentar, ovaj, e, e, bio je poziv foruma pisaca da se priključi dakle, toj peticiji svojim potpisom, ovaj, da se mhm. prestane sa tom medijskom hajkom na Nikoloidisa i naravno svi smo to podržali i Ugričić je podržao, ali on skrenuo pažnju ovaj, da, da ima malo, ima nečeg i neprincipijalnog ovaj, u njegovom stavu, jer, ovaj, jer u redu naravno biti apsolutno kritičan, mislim, mislim, prema tim srpskim vlastima, ali mislim je malo, malo nezgodno zanemariti sve ono što je činio i čime se bavio i čime se i dalje bavi, mislim, Milo Đukanović, ovaj, čiji je, čiji je Nikolaj Idi savjetnik, mislim, tako da je sad se zaista u principu tu postavlja pitanje iz kojom pozicije govori. Dakle, da li iz slobodno misleći, pozicije slobodno intelektualca, da kažem, kome daje različite prava, ili iz pozicije savjetnika uh, Mile Đukanovića, što, mm -hmm. dakle, nam daje osnov da njegove reči čitamo na dva različita načina. Očigledno da su naši mediji, prvo što nemaju, naravno, oni nemaju ni pojma koje, mislim, Andri Nikolaidis, ajde tako da kažem, i oni vjerojatno doživljavaju isključivo kroz tu čudnu funkciju savjetnika Mile Đukanovića, pa onda te reči izvučene kroz strašno, ali onako dobro im dođe da malo to svoje zlo onako još malo naoštre i to je nešto čemu su naši mediji izuzetno ovaj, skloni. Uh, mislim da Nikolidisu nije potrebna sad neka velika podrška ovako, mislim da nije on sad ucvenjen tamo <laughs> i sedi ovaj, i, i, i tako pita se šta će radi, mislim da njemu to sve onako prosto prija i on je rođeni provokator, to je bio i ostao, mislim i gotovo svaki red koji je napisao je provokacija ove, ove ili one vrste. Pritom provokacija stoji na mestu u svakom slučaju. Ne, da? apsolutno, mislim da svaka njegova provokacija, provokacija stoji na mestu, jedino što eventualno ne stoji baš na mestu jeste njegova trenutna uloga u kojoj, u kojoj se nalazi. On mislim da je, o, kako bih rekao, da je za njega ono što je on kao Andri Nikolaidis pisac milion puta vrednije i važnije nego ono što je on trenutno kao Andri Nikolaidis savjetnik ovaj, e, dakle, već milion puta pominjanog Mile Đukanovića, tako da mislim to će biti pročiće, a na neki način njegovi stavovi, i čak mi se i dopada njegova, ako ništa drugo, a ona sklonost da eksperimentiše sa pitanjem slobode jednog zvaničnog savjetnika koji vjerojatno izrađuje nešto od toga toga, da, da vidiš šta on to sve može da kaže u toj ulozi, ja da ostane čitav. Uh mhm. -huh. A evo vidit ćemo i mi zajedno sa njim. Dobro, nisam primetio, bez obzira na tu njegovu funkciju, čitajući njegove tekstove, da je u trenutku, dakle, pre, pre dolaska na funkciju, pa i od trenutka menio, nakon toga da je menjao ne, ne, bilo šta ne, ne, ne, u svom pisanju. Ne, ne, apsolutno ništa. I kažem, to je možda i onako interesantna stvar, ove, ovaj, jer možda čovjek prosto ispituje granice, ove, ovaj, dakle, nekih zvanja ovaj, i na kraju krajeva možda i proširuje jer pravi neke presedane. Dakle, ne verujem da je i jedan savjetnik i jednog, samo dođe Milo Đuković, premijer, jel? Ovaj, bivši sada već, sada, da, mislim nešto, da je šta, savjetnik za kulturu, čini mi se trenutno da mu to Dakle, da je bilo da. koji savjetnik, bilo kog političara ikada pisao nešto tako, tako da za nas sve druge to je jedan jako, jako interesantan i na kraju svih krajeva zabavan presedan. A mislim što se same medijske hajke tiče, mislim da je to ono kako se to kaže, puno buke za mislim bi, biće i pročiće kao i mnoge stvari kod nas i sve to zapravo ne ostavlja neki jak utisak kod našeg onog evrimena prosječno koji prati vesti jer pobedili ili pojavi se, pojavili se, mislim, Novak Đoković, bilo gde, da je već zasenjen i <laughs> nekakav, da, da, kakav Andri Nikolaidis. <laughs> <laughs> Dobro, Okay. Lajsa, hvala ti puno na gostovanju u Kupeku. Nemam čemu. A, evo, iskoristit ću priliku sada odmah i da te pozovem na proslavu prve godišnjice emisije koja će biti ili 31. januara ili zapravo prvi utorak u februaru, s obzirom da je Emisija počela se emitore 1. februara 2011. godine. A, No, obavestit ću te, a kao što će obavestiti <laughs> i sve vas. E, mi se pozdravljamo sa Vlajsom, a poslušat ćemo ponovo Lunu, odnosno Slobodana Tišmu, u izvođenju, odnosno u pesmi Mlad i Radestan. došao taj dan Tako dug, tako sličan drugim danima Tako do sada tako sličan, tako sličan drugim danima. Miris ruža i snega, u vazduhu kasni decembar, pred kaksterom sam stajao sam i uveče i celu noć sam. sam bio Iako nisam bio ništa I ništa se događalo nije Niko nije došao Ali veše to dan sam Biti sasvim mlad Biti svim sam i radostan čin tragedije ili komedije u skolastičkom značenju te reči, čije je središna ličnost izvesni Gold Verskols, započinje kao svaka zemna tragedija rođenjem. Pozitivistička prezrena formula sredine i rase primenljiva je na ljudska bića, bar u onoj meri u kojoj je primenljiva na flamansko slikarstvo. Prvi čin ove drame započinje dakle u Irskoj, najdaljoj tuli zemlji sa onu stranu znanja – kako je naziva jedan Dedalusov dvojnik u Irskoj, zemlji tuge, gladi, očajanja i nasilja. Kako je naziva jedan drugi istraživač, manje sklon mitu, a više tegobnoj zemaljskoj prozi. Međutim, i kod ovog drugog, izvesna lirska izveštačenost nije čini se u skladu sa surovošću predela. Najviši stepenik zalaska, Irska je posljednja zemlja koja gleda kako se gasi dan. Noć je već nad Evropom, kad koso sunce još obavija purpurom fjordove i pustinje zapadne. No neka se navuku tmasti oblaci, neka se stropošta zvezda i ostrovo ponovo postaje, kao u legendi, onaj daleki kraj, zaoganut maglama i tminama, što je dugo za moreplovce označavao među poznatog sveta. A s onu stranu je prolom, mračno more u kojem nekad mrtvi nalažahu zemlju večnosti. Njihove crne barke, na žalovima čudnih imena, svedoče o dobu kada putovanja imađahu nečeg kod metafizike. One pozivaju na snevanje bez obala, bez povratka. Ekscentrici Dublin je grad koji gaje i menažeriju ekscentrika najznačajniju u čitavom zapadnom svetu. Plemenito razočarani, agresivni bojemi, profesori u redengotima, suvišne prostitutke, čuvene pijanice, odrpani proroci, fanatični revolucionari, bolesni nacionalisti, mahniti anarhisti, udovice nakinđurene češljevima i nakitom, zakukuljeni sveštenici. Vas bogovetni dan dužlifija defiluje ova karnevalska kohorta. Burnikelova slika Dublina omogućuje nam da barem naslutimo, u nedostatku poznanih izvora, ono iskustvo koje će Gold Verskoils morati neminovno poneti sa ostrva – iskustvo koje se uvlači u dušu, kao što se uvlači u pluća. Za sparnih letnjih popodneva užasni smrad ribljeg brašna iz fabrike konzervi nadmak luke. U jednoj brzopletoj anticipaciji skloni smo da vidimo tu karnevalsku kohortu i kao posljednju sliku koju će u brzom preletanju slika ugledati naš junak. Plemenitu menažeriju irskih ekscentrika – kojima je na neki način i sam pripadao, kako se spušta duž Lifija, sve negde do sidrišta, gde nestaje kao u paklu. Crna bara Gold Verskols je rođen u jednom od tih dublinskih predgrađa nadomak Luke, gde je slušao pisak brodova, taj prodorni jauk koji kazuje pravdoljubivom mladom srcu da postoje svetovi i narodi i izvan Dublina, te crne bare u kojoj smrad i nepravda pritiskuju više nego drugde. Na primjeru svog oca, koji se od potkupljivog carinika uzdigao do još bednijeg u moralnom smislu činovnika i od strasnog parnelovca do ulizice i puritanca, Gold Verskoils je stekao odvratnost prema svojoj otržbini. Odvratnost koja je samo jedan od vidova izopačenog i mazohističkog rodoljublja. Napuklo gledalce devojke za sve krmača koja proždire svoj okot zapisuje Verskoils u svojoj 19. godini ovu surovu rečenicu koja se više odnosi na Irsku nego na roditelje. Zamoren uzaludnim naklapanjima u mračnim pivnicama gde se kuju lažne zavere i gde smišljaju atentate lažni sveštenici, pesnici i izdajnici, Gold Verskoils upisuju svoju beležnicu rečenicu koju izgovara neki visoki kratkovidi student i ne sluteći da će te njegove reči imati tragične posledice. Kogod ima malo samoljublja, ne može podneti da ostane u Irskoj i odlazi u izgnanstvo, bežeći iz zemlje na kojoj se sručila gnevna ruka nekog Jupitara. Ovo je zapisano pod datumom od 19. maja 1935. U avgustu te iste godine ukrcava se na trgovački brod Ringsend koji plovi za Maroko. Posle trodnevnog zadržavanja u Marselju, Ringsend isplovljuje bez jednog člana posade tačnije govoreći, mesto radiotelegrafiste Verskojsa zauzima neki Novajlija. Februara 1936. Golda Verskojsa nalazimo kraj Guadalajare u 15. angloameričkoj brigadi koja nosi ime legendarnog Lincolna. Tada mu je 28 godina. Izbledele fotografije Pouzdanost dokumenata, makar bili nalik na palimpseste, ovde za trenutak prestaje. Život Golda Verskolsa nejasno se brka sa životom i smrću mlade Španske republike. Posjedujemo samo dva snimka. Sa nepoznatim borcem, pored ruševina nekog svetilišta na poleđini, ispisano Verskolsovom rukom Alkazar Vivala republika. Njegovo visoko čelo pokriveno je do pola baskijskom kapom, na usnama mu lebdi osmeh, u kojem se može čitati iz današnje perspektive trijumf pobednika i gorčina pobeđenih. Protivurečni odblesi koji grade, poput bore na čelu senku, stamene smrti. Grupni snimak sa datumom od 5. novembra 1936. Snimak je vrlo nejasan. Verskolis je u drugom redu, još uvek sa baskijskom kapom nakrivljenu na čelo. Pred postrojenom četom poruža se neki izrovan predeo i ne bi bilo teško poverovati da se nalazimo na groblju. Da li je to počasna četa koja je ispalila salve u nebo ili u živo meso? Lice Golda Verskolsa ljubomorno čuva tu tajnu. Iznad postrojenih vojnika u dalekim modrim visinama lebdi aeroplan kao raspeće. Oprezno domišljanje. Vidim Verskoljsa kako se povlači iz malage, peške, u kožnom kaputu koje je skinuo sa mrtvog falangiste. Ispod kaputa bilo je samo golo mršavo telo i srebrni krst na kožnoj vrpci. Vidim ga, kako je riše na bajonet, nošen svojim sobstvenim pokličem kao krilima anđela istrebljenja. Vidim ga, kako se nadvikuje sa anarhistima, koji su svoju crnu zastavu istakli na golim padinama kraj Gvadalahare, spremni da umru, nekom uzvišenom i besmislenom smrću. Vidim ga, kako sluša pod usijanim nebom, negde kraj nekog groblja u blizini Bilbao, predavanja u kojima se, kao pri stvaranju sveta, razgraničavaju smrt i život, nebo i zemlja, sloboda i tiranija. Vidim ga kako ispaljuje čitav šaržer u vazduh na avione, nemoćan, da bi odmah zatim pao, zasut vatrom, zemljom i šarpnelom. Vidim ga kako trese mrtvo telo studenta Armana Joffroa, koji je umro na njegovim rukama negde u blizini Sentandera. Vidim ga kako sa prljavim zavojem na glavi leži u improvizovanoj bolnici na domaku Gihona, slušajući buncanja ranjenika, među kojima neko doziva Boga na Irskom. Vidim ga kako govori sa nekom mladom bolničarkom, koja ga uspavljuje kao dete, pevajući mu pesmu na nekom njemu nepoznatom jeziku, da bi u polusnu, opijen morfijumom, video još samo kako se ona penje u krevet nekog Poljaka sa amputiranom nogom i čuo odmah zatim, kao u košmaru, njeno bolno ljubavno roptanje. Vidim ga negde u Kataloniji kako sedi u improvizovnom štabu bataljona kraj Morzea i ponavlja očajnički poziv u pomoć. Dok radio iz obližnje groblja emituje vedre i samoubilačke pesme anarhista. Vidim ga kako pati od konjuktivitisa i od dijareje i vidim ga kako se go do pojasa brije pored bunara, čije je voda zatrovana. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. descontrole, descontrole. Tehnomuda i Oda Ocu Pahomiju. Sjećate se Oca Pahomija, onoga tamo negdje iz okoline Vranja. Ako ne, proguglajte malo pa ćete da vidite o kome i o čemu se radi. Pre Tehnomuda i Pahomija poslušali smo Mikija, htio sam reći Jevremovića, Mikija Manojlovića, i grobnicu za Borisa Davidovića. Dakle, jedna od knjiga koje su sada već objavljene u izdanju Reflektora, dakle audio knjige, a ponovit ću još jedan put sajt r, dakle ne re, nego r, reflect.me odnosno reflect.me Ajde, reflektujte se, ob, ob, obsijajte se malo, pa uživajte u knjigama. Ja ću još jedan put samo da iščitam imena dobitnika e, Predraga Lucića i Filter Jugoslaviju. E, kodove za pristup će im proslediti Ana, e, Vladina desna ruka, a i leva. To su Stevan Tatalović, Andrej Dolinka i Vlatko Turan. E, objasnit ću vam mailom sada da ne pričam. E, kako šta, kako tehnički zapravo doći do, do, do toga. Samo par stvari još da iščitam, odnosno da napomenem. Naime, pratili ste, ako niste, naći ćete na archive.org emisiju Kupe koja je bila posvećena Patriotic Hipermarketu, predstavi koja je igrana u Bitev teatru, predstava koja će sutra ponovo biti odigrana na istom mestu. Ukoliko niste, ajde, bar ću iščitati nekoliko osnovnih stvari. E, Reč je o predstavi koja je deo umetničko istraživačkog projekta Pogledi, odnosno susret ličnih istorija Srba i Albanaca. E, zajedno su ga pisali Milena Bogavac i Jeton Neziraj, kog ćete isto tako moći naći uh, u arhivi, Kupekovoj arhivi na archive.org, a i ova emisija će verovatno već od sutra uh, ko nije slušao iz početka moći će da je posluša nažalost nagrada u tom slučaju neće biti e, inače i u Domu omladine će 24. i 25. januara biti predstava Staklena menažerija po tekstu Tennessee Williamsa. Slavi se 100 godina rođenja ovog američkog pisca, a u Domu omladine će, to je 24. i 25. ja mislim da je 27. E, biti i koncert TBF-a, dakle nakon, ne znam, 5-6 godina konačno ponovo dolaze u Beograd, m, novi album Pistachio Metallic možete verovatno i da nađete negde na internetu. E, meni, iskreno da kažem, i nije bog zna šta, pa sam ja s toga pripremio nešto što se u kupeku, mislim, još nije puštalo iz albuma, odnosno sa albuma iz 2000-te 2000. godine koji se zove Uskladimo toplomjere, odjeb je lansiran. Lampa za aktiviranje odjeba vračka. Faktor odjeba 45S,6. Koaguliraj koaksijalni integralni manipulator ispaljivanja odjeba. Kota S, Alezis, check in, check out, WS445,S. Oslobodi aktivator motke za lansijator. FP3 e 4,6, poprešni koaksijalni motor aktiviran. Odjeb je lansiran. Odjebie Mansira. Ljudi, Odjebie Mansira. Ovo je mali Odjeb je za sve primitivce i kretene jer su mi okupili živce A lansirano je i ogromno kova sjebe Za sve zlobnike koje često vidim oko sebe Odjeb je i facama s TV-a I onima s desna i onima s lijeva A i oni centralni jer jebu mi mentalni slop Imaju odjeb non stop Odjebajnik stručno jer već mi je mučno to drkanje Pardon, zadovoljavanje ručno Iman odjeb za političke igre i laži Evo im fige i evo im makijaži I svima onima koji odjebaju ljudski i normalno Ide ovo, obslužite me oralno Lagano, lagano, lagano, jer već sam odjede lansiran ka prvo i prvo za pljuvačku kad se zaleti u krlo i za debile pjevače lansiran odje Bođo prostija, rado bi niša na pogled Ide odjebi onima u skupim odjelima Šta se razbacuju u skupim jelima Ide odjeb za glumce, debilne mumce Šta misle da su face ako nose puce Ide odjeb svima šta misle da je lova Jedino sredstvo ostvarivanja snova Tu mislim i na one ljude, znaš Koji se ožene pa vrište imali nade za nas I taj snik vraća ih u dane Kad su odjebali ljubav i uzeli konje vrane je bilansiran za statusne paranoje I za tipove koji minjaju boje, to jest okriču se Kako vitar puše, za njih uz odjev ide i nešto da mi puše Iman odjev za mutave intelektualce, iman odjev za umišljene individualce Iman odjev anatone za poltrone i licemjere selje šta se grebu za fotelje Odjev je lansiran za dilere i tajkune i za fureže šta žicaju kune Ide odjev za lopove, ide odjev za pandure, ide odjev za torture i debilne cenzure i za kraj ide svoje odjev To jest ide ih par svima onima koji odjebu ovu stvar umetniški program izobraževalnega značaja. Građani Hrvatske, utruženi imperialisti i povampireni ostaci Jugoslavijske komunističke vojske, prešli su u opći napade na Hrvatsku, kršeći i sve međunarodne dogovore o primjeru. propisuje da sam odgovoran za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Smatram svojom dužnošću da vam se kao predsjednik Republike večeras obratim. Podsjetit ću još jednom. Dva prioritetna cilja hrvatske vanjske politike. Put prema Europskoj uniji i naš put prema uključivanju u NATO savez. nose neki kape partizanke. Kape partizanke su lijepe kape. One nose tu poruku ljubavi i mira, koja nam kaže, jest, sjećamo se prošlosti, izvukli smo pouke, nikada više, nikada više, nikada više. Šta ti znaš šta govoriš? Ti si jedan urbani e, Jugoslaven koji ne zna šta govori. bila ova igra sa himnama, sa izjavama, a zanimljiv je i golem. Upravo smo slušali golema i pesmu o stacija. Nadam se da je i ovaj 33. po redu kupek bio ništa manje nezanimljiv. Jesam dobro rekao, valjda dve negacije čine jednu pozitivnu, nemam pojma. Nije važno. Uglavnom vreme je da se odjavimo, 9 sati 53 minuta, za kraj još jedan novitet. Zoster iz Mostara konačno su objavili novi album pod nazivom Imači kada i slušamo našu zlosutnu sudbinu. Pesma koja se zove i manje zlo, a mi se čujemo narednog utorka valjda ukoliko nas ovaj sneg ne zatrpa. Pa pa! Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Sve dok stojim u svjetlu mraka i dok dan me Izgnani iz ljubavi rata Živimo u miru mržnje i za svakog od nas zlom ste se opijali Imali ste sve, a ništa niste imali Sad imate sve, a nemate ništa Imali ste sve, a ništa niste imali Sad imate sve, a nemate ništa Imanje zlo je zlo se sprema U tvome srcu kad pustiš ga da drijema U jednom trenu svima bit će jasno Ali pak možda bit će malo kasno jer raste sjeme zla što se sprema U tvome srcu kad pustiš ga da drijema U jednom trenu svima bit će jasno Ali pak možda bit će malo kasno I manje zlo je zlo